saioaren azken partean, ba, Bartzelona aldera jungo, jungo gera, bertan gure korrespontsala daukagu andoni, eta berak, ba, hiri horretako mugimendu sozialen berri emango digu beti bezala. Gai bat beraz eh, gaurko mundu hotxak saioan, urrengo orduan, esan bezala antxeta, txapa eta zintzilik irratietan. Eta guzti horrekin hasi baino lehen, ba, azteko nazioarteko berrien errepasoari ekingo diogu horrengo minutuetan. Mira la obra escolari, datando un saltón, ya la bordeta, haciendo botellón, cordero a las tacas en los comuneros, ya ida la fuente en tonel los jornaleros. Herriotxak. herri mugimenduaren irratzaio. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Esan bezala beraz saioaren lendabiziko minutuak, ba nazioarteko berri nagusien errepasoa egiten pasatuko ditugu. Horretarako banide aurrean berria.info egunkari digitala daukat eta esan bezala ekingo diogu nazioarteko berri hoien errepasari. eta horrela irakurtzen genuen orain dela egun batzuk NATOko lau soldadu tiro zil dituzte Afganistanen. Eta okupi London mugimenduko kidek bulego eraikin bat okupatu dute Londresko finantza gunean. Indiara junezkero, ba, gerrilari maoiztek Indiako amairu polizia hil dituztela eh, irakurtzen genuen. Gurutze gorriak zioen Nigeriako atentatu holdean hildakoak eunda hogeita bat eh, izan zirela. Eta Egipto hauteskundeak izan dira eta nahi musulmanen alderdiak irabazi ditu hauteskunde horiek. Check it out, mom, Billy Bum, Ragaman, he's with the half brain on critical sound Txinara guazorain eta gizon batek soinean zuen bomba lertarezi du Txinan, ustez lur kontuak medio eta bost lagun hilditu. Billy Bum, Billy Bum, you're the half brain's on, Critical Europara bueltatzen gera eta horrela irakurtzen dugu Erreferendumean Kroaziarren neuneko irurogeita seia agertu da Europako batasunean sartzearen alde Eta Europa eta Eki Hurbileko urbileko erlazioetaz Europako batasunak betoa jarri dio irango petrolioari Eta Siriak atzera bota du Alasadek botere austeko Liga Arabiarrak egin zuen proposamena. Kazakstango bizkliat egunkariko zuzendaria atxilotu dute zerbitzu sekretuek boterearen aurka indarkeria erabiltzeko dei egin duelakoan. Eta Palestina aldean, Israelek kiru palestinar zauritu ditu gazako bos gune bombardatuta. Afganistanen aldiz, eh, bertako polizia indarrek, ustezko sei ekintzaile hil dituzte. raida eta Europara bueltatu dugu gaurko azken eh, berria Eskoziaren independentziari buruzkoa izango da errezu, erreferenduma Alex Salmon lehen ministroak gaur eman ditu 2014ko galdeketari buruzko azalpenak. Oiesek izan dira beraz azken egunetako nazioarteko berriak. Saiarekin aurrera jarraitzen dugu eta esan bezala ms kide batekin itzein behar dugu rengo minutuetan Brasilera jungo gera beraz eta esan barra dugu bagaztelera segindako elkarrizketa izango dela eta horrela egiten dugunean babeti bezala ba, euskeratzeko aukera izango dugu elkarrizketaren ostean. Guazen beraz elkarrizketa horrekin e, eh, MST-ko augusto izango dugu telefonoaren bestaldean Baina hori baino lehen ba iragarki birekin usten zaituzte Critical sound Break Batu internazionalismorantz Eldu dira askapenaren brigada prozesu irautzaileak ezagutuz, esperientzia konkretuetan murgiltzeko aukera. Kapitalismoaren aurrean, ekoizpen eredu alternatiboak, inposaketaren gainetik, demokrazia parte hartzailea, eta nondi gatozen ahanztu ez dezagun, memoria historikoa. Idatzi, brigadak abildua askapena.org elbidera. Informazio gehiago, askapena.org. Sahararekin elkartasuna. Janari bilketak elatzeta Dumboa, Belaskonea, Irubide, San Vicente de Paul, Lekainea eta Tokialai ikastetxeetan urtarriak hogeita irutik hogeita zazpia bitarte. Txingudi ikastolan urtarriak hogeita marretik otxaiak irua arte. Eta Alkampo, Anzaran eta Nakako BM, Juan Arana eta Pinudiko Eroski. Neto, Superamara eta Mendibil eta landetsako Dia Supermerkatuetan, urtarriaren hogeita zazpi eta hogeita sortzia. Zure laguntza eskaini Saharar herriari. Elkartasunez, Sahara Elkartasunez, Sahara askatu. Media.info Ancheta irratia, belaunaldi comunica komunikabideak. Bueno, pues hoy estamos con Augusto del Movimiento Sin Tierra de Brasil, eh, pues gracias a la intermediación de Esther de Mundubat. Muy buenas tardes, Augusto. Muy buenas tardes, Miguel. Y bueno, pues eh, hay que decir que hoy hablamos con vosotros, como decía, a través de, de Mundubad, porque sois eh, uno de los colaboradores principales de, esta ONG en Brasil. Y bueno, el, el, MST, el Movimiento Sin Tierra Brasileño, será seguramente el, movimiento campesino más potente y más conocido a, a, nivel mundial. Pero bueno, para los que por si acaso no, no lo conozcan, vamos a empezar explicando un poquito qué, es el MST, cuál ha sido su trayectoria, un poco brevemente si quieres. Vale. Bueno, <clears throat> el movimiento de los trabajadores surge, bueno, oficialmente en 1984, pero eh, el movimiento viene de un proceso de luchas campesinas que em, empieza en nosotros nos consideramos los herederos de toda la lucha campesina que se dio en Brasil, desde la época colonial con su vida del Palmares pero mucho más directamente de las ligas campesinas de 1950. Eh, nosotros luchamos por una reforma agraria popular. A partir del momento que comprendemos que la reforma agraria clásica que hubo, que fue necesaria para el desarrollo del capitalismo, no se puede aplicar más en la realidad de hoy, entonces tenemos un concepto diferente, más amplio de reforma agraria y por eso luchamos, en nuestra gran bandera, o sea, reforma agraria eh, democratizar la tierra, la educación y hacer cambios para construir una sociedad socialista en este país. Estas son las tres banderas de lucha del MSP. Entonces, eh, nosotros hoy tenemos como arma de lucha las ocupaciones de tierra como forma de presión para conseguir el avance de la reforma agraria. Entonces, hay en la Constitución de Brasil hoy de 1988 un artículo que garantiza que toda la tierra que no esté cumpliendo su función social sea destinada a fines de reforma agraria. Entonces lo que hacemos es utilizar la Constitución y cuando la tierra no está cumpliendo su función social, ocupamos, hacemos presión para que el gobierno la expropie. Entonces, en líneas generales es esto, o sea, democratizar la tierra, con la educación y con acceso a agroindustrias y producir una calidad de vida en el campo para los campesinos brasileños. Y decías que lleváis ya, ya años eh, como movimiento campesino trabajando en el sentido que decías y de hecho la cantidad de tierras ocupadas y, trabajadas por, por, vosotros y vosotras, eh, pues seguramente que aquí se nos puede hacer eh, extraordinariamente grande, ¿no? Dice, ah, no entendí bien la pregunta, pero pregunta más o menos cuántas hemos conseguido conquistar en estos 27 años de movimiento, ¿no, Miguel? Sí, por ahí, por ahí va un poco, sí. Ah, vale. Entonces, hoy somos 370.000 mil familias que ya están con tierra, que están produciendo, que están en sus parcelas, que están en, en asentamientos. Y tenemos aún 140.000 mil personas en campamentos. Los campamentos son el momento en que nosotros no tenemos la tierra y la estamos ocupando para presionar al gobierno a expropiarla. Una vez que se consigue, entonces las familias adquieren el acceso a la tierra y ahí pasamos a construir lo que son los asentamientos. Y ahí empezamos la producción, empezamos la educación, empezamos todo el proceso de producción en la tierra. Entonces son más o menos 370 mil familias Considerando que cada familia tiene un número, o sea, más o menos de cinco personas, somos, digamos, una base social muy grande. En ese sentido, sí, no somos el mejor ni más grande, pero una gran fuerza política en Brasil hoy seguramente, porque somos grandes y estamos organizados. Brasil tiene 26 estados. De los 26 provincias o estados que, que hay en Brasil, el MST está organizado en 24. Y cómo, hablabas un poco de, ese proceso, ¿no? De, esas familias que están ahora mismo en, el proceso de ocupar la tierra. Eh, ¿cómo, ¿cómo, se da todo este proceso de, ocupar y una vez que la ocupáis, eh, qué es lo que ponéis en marcha? Hablabas también de, educación, asentamientos, etcétera. ¿Cómo es todo esto? Vale. Bueno, eh, nosotros consideramos todo el histórico de Brasil fue una expulsión de las familias del campo para la ciudad. Entonces, hoy, 70% de las personas que están en los grandes centros urbanos son personas o hijos de personas que vinieron del área rural. Entonces, toda la persona que se considere sin tierra y que quiera tierra para trabajar puede venirse, unirse al movimiento y luchar por la tierra. En este proceso, antes de ocupar, vamos haciendo reuniones con las familias que quieren la tierra, vamos haciendo formación política, vamos haciendo todo un trabajo de preparación para la ocupación. Ese es un primer momento. Y entonces estamos con las familias en los centros urbanos, en la zona rural, porque también eh, las personas que vienen al MST y que ocupan las tierras son urbanos que quieren volver a la zona rural, trabajadores que trabajan asalariados en el campo, personas que vienen su trabajo, que trabajan en condiciones muy malas de trabajo en el campo, incluso personas que viven, eh, que trabajan en condiciones análogas a esclavitud en São Paulo. Hoy en, Brasil, hoy son más o menos 45 mil personas en Brasil que trabajan bajo el régimen de esclavitud. Entonces, estas personas son las personas con que vamos trabajando y ahí vamos haciendo todo un proceso y un determinado día tenemos clara, claro, tenemos claro qué tierra vamos a ocupar y ahí nos preparamos y ahí ocupamos la tierra. Y ahí empieza un otro proceso que es el proceso de resistencia en la tierra. Porque una vez que llegamos allí, al día siguiente viene la policía, viene el ejército, vienen todos para nos sacar de allí. Entonces tenemos que ocupar y durante un periodo resistir en la ocupación. Y una vez que vamos resistiendo, ahí entonces empezamos a organizar la vida en los campamentos. La producción, la pequeña producción, que es un ejercicio para el asentamiento. Entonces, toda la estructura, todos los sectores, todas las dimensiones que hay en un asentamiento, empezamos a trabajar en un campamento. Allí más o menos organizamos el sector de salud, el sector de producción que es pequeño porque no se puede plantar en una tierra que todavía no es nuestra, el sector de educación, hay las escuelas itinerantes, hay la ciudad infantil, que son, o sea, que son espacios pedagógicos que existen en el MST y en todos los asentamientos. Y hay mucho proceso de formación porque toda esta gente que viene para ocupar la tierra viene de las condiciones de trabajo más diferentes, concepciones de vida diferentes, urbanas, rurales, más individualistas, menos individualistas, más colectivas. Entonces tenemos que trabajar con todas estas diferencias y eso, digamos, es un, trabajo que cuesta mucho porque es un proceso de formación muy, muy largo. Y ahí todo depende de cuánto tiempo una familia, esas familias se queden acampadas. En general, puede, existen campamentos que tardan dos años y ya conseguimos la tierra. Pero hay otros que tardan siete, ocho años y son condiciones muy duras de la vida en un campamento. Y tiene que vivir en un campamento toda la familia. Eh, no se puede, por ejemplo, el padre estar en un campamento esperando la tierra y la madre con los niños viviendo en la casa en la ciudad. No, la ocupación y eso fue una aportación que trajo el MST a la lucha campesina. En los demás movimientos campesinos de lucha revolucionarios que hubieron antes de nosotros, era solamente de hombres. El MST comprende que si no viene la familia no funciona. Entonces la ocupación, de la ocupación participan los hombres, las mujeres y los niños también. Al fin y al cabo, lo que estáis creando es eh, casi casi una sociedad, igual hay que quitarle el casi, una sociedad alternativa. No. Estamos creando una sociedad socialista, una sociedad de transformación. Queremos cambiar la sociedad capitalista. No es alternativa porque es una propuesta de vida concreta. Y no queremos eh, ser una sociedad paralela a lo que hay. No. Queremos transformar la realidad uniendo los movimientos sociales del campo también con los movimientos sociales urbanos. Hay que haber cambios en el campo y cambios en la ciudad cambios en los asentamientos, en la zona rural y en las chabolas de Brasil. O sea, es una propuesta de transformación de un método de producir la vida. Entonces no es alternativa, es una propuesta concreta de una sociedad futura. ¿Y cómo, realizáis un poco ese trabajo? ¿no? hablabas ahora más bien de, esas ocupaciones y de cómo se desarrollan y de cara a la ciudad, de cara a la transformación integral, por llamarla de alguna manera, de, la sociedad, ¿cómo os organizáis? ¿Cuál es el trabajo que hacéis? Dices de las alianzas, por ejemplo, con los otros movimientos sociales, eso es un poco, sí, qué tipo de alianzas tenéis y cómo, cómo realizáis eh, esas alianzas y ese trabajo político, digamos, ¿no? Vale. Bueno, eh, nosotros eh, hacemos primero la relación política con los movimientos. Desde los movimientos de negros, urbanos, los quilombolas, los indígenas, las comunidades de base, las chabolas, los movimientos de jóvenes negros y todo eso. Entonces empezamos un diálogo y empezamos a crear una agenda común de lucha. Cada movimiento, el MST lucha por tierra, los quilombolas luchan por garantizar sus reservas. Los indígenas también, pero ellos no son campesinos, ellos no quieren producir. Nosotros sí queremos producir comida y tenemos el papel de acabar con el hambre en el mundo. Eso es nosotros como campesinos. Pero hay otros que no tienen ese papel. Por ejemplo, los trabajadores de una industria urbana, pero bueno, pero hay agendas de luchas comunes. Y la gran lucha común es derrotar el capitalismo. Entonces, hacemos acciones para eh, avanzar en ese sentido. A veces hay acciones concretas, por ejemplo, por ejemplo, cuando ocupamos tierras eh, en el campo, aquí se organizan ocupaciones eh, urbanas de casas o de predios políticos para hacer presión. Y ahí vamos creando jornadas de lucha, por ejemplo, la jornada por educación, porque la educación no es solamente para el campo, también para los trabajadores de la ciudad. ¿Entiendes? La calidad de vida, una campaña contra los agrotóxicos, afecta a nosotros que producimos la comida y afecta a la gente de la ciudad que come la comida. Y nosotros producimos la comida que va a comer el obrero que trabaja en la ciudad. Entonces, si hay problemas en el precio del alimento, eh, si hay crisis alimentaria, eso afecta a nosotros en el campo y afecta a los trabajadores en la ciudad. Entonces, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo, comprendemos que esta lucha es mucho más común, aunque cada movimiento tenga sus particularidades, sus luchas específicas, hay luchas comunes. Y alrededor de estas luchas comunes nos movilizamos en grandes movilizaciones conjuntas, más o menos así. Luego, un poco volviendo al tema de, la producción agrícola, eh, ¿cómo, se organiza? Eh, ¿Son eh, cooperativas? ¿Son huertas familiares? Luego también el tema de, del servicio que, que, dais a la ciudad, lo, lo, organizáis a, través de, la venta? ¿Cómo, ¿Cómo organizáis todo eso? la producción, nosotros tenemos como objetivo objetivo no como sueño y construcción, que los asentamientos tengan lo que nosotros llamamos de eh, las cooperativas de producción. O sea, en que todo estaría colectivizado, desde las tierras, la producción, la comercialización, y que toda la cadena productiva pertenezca a las familias que están trabajando allí, desde la sembra, la cosecha, eh, producir el producto final, la transformación del producto y después su comercialización. Entonces, eso sería en un proceso colectivo a través de una cooperativa de producción en los asentamientos. Hay asentamientos que han avanzado mucho en este sentido, hay otros que no. Por ejemplo, eso de que la tierra sea colectiva y después que cada familia tenga su área, su área, su área particular para producir sus cosas personales, sus gallinas y tal, pero que la producción que va a ser comercializada, que va al mercado, que eso fuera colectivo. Pero todavía hay un miedo muy grande de las familias de no tener su tierra, su espacio, su parcela y tal. Entonces hay algunas que producen separadamente, pero tienen una cooperativa de comercialización. Otras que producen separadamente o producen colectivamente, pero no consiguen tener una están en sitios que la, comercialización es muy difícil. Entonces hay, hay un intermediario que es lo peor que puede haber porque compra el producto y este producto llega al mercado eh, muy caro. Entonces, los asentamientos hoy están en procesos de evolución muy diversos, unos más adelantados y unos menos adelantados. Pero la idea, eh, eh, Miguel, es esta, que desde trabajemos ah, colectivamente la tierra, una tierra colectiva de un producto, dos, tres productos para la comercialización, que las familias tengan su tierra para su producción personal, garantizar su comida diaria y todo eso, y formar las cooperativas de, producción que, que sean las cooperativas de todo el proceso. Y este, mientras no se consigue todo eso, pues tenemos cooperativas de producción o de comercialización, o a veces solamente cooperativas de créditos también para ayudar, o sea, varía mucho. Pero las cooperativas están en el centro del eh, proceso productivo de los asentamientos. Pues Augusto, la verdad es que da gusto hablar contigo y, nos quedan seguramente pues decenas de, cosas que, podrías explicarnos, pero el tiempo que tenemos en la radio es limitado y lo que sí que te voy a proponer es volver a volver a hablar algún otro algún otro día de estos para que nos sigas explicando cosas eh, sobre el MST, porque de verdad que es eh, toda una lección la, que nos das, la que nos dais en general. Estaría bien porque podríamos ir por temas, porque la producción es un tema, educación es otro tema, la formación es otro tema, la salud también como sector, porque piensa que, la salud dice desde un punto de vista político, también es interesante discutir eso, que pasa por la recuperación, de, por ejemplo, de las hierbas medicinales ancestrales de nuestros ancestros, o sea, hay todo un mundo desde el MST de recuperación de memoria histórica, de vida, de proceso de vida, de transformación que tardaría mucho un programa, no sería suficiente para hablar de todo eso. Vamos a, vamos a hacer eso, vamos a ir eh, recogiendo esos temas que vas diciendo y de vez en cuando yo creo que, os voy a volver a llamar para, seguir hablando de, todos estos temas. A gusto. encantado, encantado. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y, lo dicho, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ti Miguel. Venga, un abrazo. herri mugimenduaren irratzaioa. Hauzu mediak ekoiztutako emankizuna. Hortxe, izan dugu beraz eh, augusto, MST-ko kidea, Brasilgo, ba, MST-ko kidea zuzen eta esaten izuen, ba, gaztelera zeindako elkarrizketa zela, eta orain dugu momentua, ba, pixka bat euskeratzeko berak esaten zigun guztia. Esaten zuen, mila bederatzi lauan, sortzen dela MST, eta hainbat eh, baserriti, baserritar borrokatik sorturiko mugimendua dela, bain ba, bat eh, borroka eman ziren mila bederatzireun eta berrogeita marretik eh, gora. Nekazal erreforma herrikoiaren alde egiten dute, kapitalismoak eindakoaz aratago. Aldi demokrazia eta denontzako eskuntza baten alde egiten dute eta sozialismoaren aldeko apostu garbila. Horretarako beraien tresna nagusia lurren okupazioa da eta horretarako Brasilgo konstituzioan aipatzen den lege bat erabiltzen dute. Lege horrek esaten du erabilerarik gabeko lurra erabili daitekela eta espropiazioak eman daitezkela manorbaitek ba, eh, lur hori erabili nahi izatekotan. Gaur egun irureunda irurogeita marmila familia okupatutako lurrak dituzte eta eunda berrogei mila pertsona gehiago kanpamentuetan daude. Hau da, okupazio prozesuan gobernua espropiazio hori burutu, burutzera, behartzeko. Indar politiko handia da beraz MST ematen dion noinarri sozial horrengatik. Esaten zigun augustok historikoki Brasilien nekazan lurraldetatik irira joan direla e, ba, ba eta eta beraiek kontrako prozesua bultzatzen dutela. Lurrak okupatu baino lehen prestaketa lanetan egoten dira askotan hirietan bertan politikokin olabaiteko formakuntza eskainiz horrelako prozesuetan sartu nahi dire, direnei. Iretan oso egora kaskarra biziduen jendia da mugimendu honekin bat egiten duena eta lurrak okupatzeko mugimendu honetan sartzen dena. Behin eh, lurra okupatzen dela, resistentzia gu gunea sortzen da eta bizitza antolatzen hasten da. Ekoizpena, hezkuntza osasuna eta beste alor batzuk antolatzen hasten dira. Guztian formakuntza prozesua oso garrantzitsua da datorren jendea kontestu ezberrinetatik eh, datorrelako eta azkenean eh, formakuntza politiko hori ba, oso garrantzitsu txat zat eh, jotzen zuen augustok. Momentu horretan okupazioa edo resistentzia gunea sortzen ari direnean Ba, oraindik ez dute lurra guztiz lantzen hasten espropiazioa eman arte. Oso garrantzitsua da beraientzat familia kosotasunean burutzea okupazioak eta esaten zuen ba, beste mugimendu batzuk e, gizonezkoek osaturik bakarrik zirela beraiek aldiz familia osoak eh, okupazioetan parte hartzera nolabait behartzen dute eta esaten zuten ba erresistentzia guneak ba urteak eh, emanten ahal dituela espropiazio prozesu hori burutu bate arte ez dute gizarte alternatiboa edo paraleloa bezalur lertzen beraiek itenadi dutena baizik eta proiektu eralda etzaie bezala ulertzen dute nekazal lurraldeak, baina baita hiriak ere eraldatzeko planteamendua dute eta horretarako hainbat mugimendu sozialekin aliantza estrategikoak burutzen dituzte eta adibidez ekintza konkretuak eh, elkarrekin burutzen dituzte adibidez lur okupazioak ematen direnean bairietan ere eraikinen okupazioak antolatzen dituzte bertako mugimendu sozialekin. Nekazaleko izpenaren antolakuntza modu ezberrinetan antolatua dago, asentamenduen arabera esaten zuen ba, bakoitza maila baten edo fase batean zegoela, beraien helburua ekoizpen kooperatibak izatea da eta dena modu komunalean antolatua izatea. Leku batzuetan horrela antolatzen dira, baina beste batzuetan ez da inbeste aurreratu zentzu horretan eta oraindik ere asentamendu batzuetan familia batzuk beraien lur puska mantentzea nahiago dute komertzializazioari dagokionez ere batzuk eh, modu kooperatiboan antolatuak daude eta beste batzuetan bat amalez bitartekariak erabili behar izaten dute komertzializazio hori egiteko azken finean e, ba esaten zuen ez daudela asentamendu guzti horiek maila berdinean edo fase berdinean bakoitzak ba bere nolabaiteko ritmoa daukala eta dena ba prozesu bezala ulertzen dutela horixe zen beraz e, MST-ko augustok kontatzen ziguna eta elkarrizketaren amaieran ba esaten genuen ez genula denbora askoz gehiagorako baina hori bai e, agindu agindu dugu ba urrengo batean berriz ere izango dugu aukera beraiekin hitz egiteko ze gauza pila bat dituzte guri kontatzeko goazen orain entzutera musika pixka bat eta jarraian ba Amnistia Internazionaleko Germain Blesiorekin hitz egiteko aukera izango dugu Eu fui embora meu amor chorou Eu fui embora meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. No tic-tic-tac do meu coração. É nascerá. No tic-tic-tac do meu coração. É nascerá. Que balada é semente de um novo dia. Não deve sofrimento, entre mares e montanhas com você eu vou Eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Teu lábio é tão doce, doce feito mel Toda azul sua beleza feita cor do céu Quero me aquecer, sentir o seu calor Rola bala na cama, lhe chamar de amor Fazer minha poesias pra te conquistar Deixá-la simplesmente coberta de flor Quero me aquecer, sentir o seu calor Amor é só me chamar. Eu vou. Amor é só me chamar. Eu vou. Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. esaten nizuen bezala Germen eh, Blezio Amnistia Internazionaleko kidearekin itzeiteko para hartuko dugu rengo minutuetan eta jada telefonaren bestaldean daukau arratsaldeon Germen Bai, zuri ere miken eta entzule ere Eta gaurkoan, eh, ba, kontu desberdinak ekartzen dizkiguzu, alde batetik aktualidadean dauden eh, pare bat kontu, eta baitare, e, ba, deialdi batzuk, amnistia internazionalak e, zabaldu nahi dituen. Aktualitatearekin hasiko gara? bai berdin. Bai, lehena dut eh, gai batzuen baztertzen zen da soberalitake aipatzeko. <laughs> bon, bi gauza aktualitatean. Joan den uh, emankizunean aipatu nintuen... Eh, e, kasu batzu e, frantziaz e, ateratu duen e, duen e, txosten batean bost kasu, bost pertsona hilak poliziak atxilotzean Ara, eta segitabat izan da bi, bi aipatu nintuen bereziki bi kasu zaharrena zaharena eta gaztena ogoita bi urte zituen hilzean, hakim azimi. Eta segida bat izan da urtarilean. Lehenik aliziri zaharrena, bera, ziruro goita bedeatzi urte zituen, hildelarik, eta beraz um, eh, amnistik ateratu du uh, um, uh, nola ikan, ba, brentza agiri enkasu eh, eta beste azere, zenta uh, amnisti adago, zenta prokuradoreak, pontuaz uh, iriko prokuradoreak, galdek tu baitu, Uh, ez segitzea, ez hausirik euh, egitea, non lieu frantzisez, eh, ipatzen, ez segidarik emaitea, kasu euh, horren zat. Eta orai, euh, amnistik, beraz, harriturik, erreiten du, beha dela bakarrik diudiaren uh, eh, instrukzio, diudiaren lanaren beha, eta inkesta eh, sakon bat eta impartial bat eh, egin dezan, eta ere amnestik bere sustengoa ekartzen du familiari, aliziriren familiari, eta ere komite bat bat da verite justiz por aliziri, beraz... Um, bere sustengoa ekartzen diote. Hori da lehena, e, beraz, orai, e, berda, egon e, zer gertatuko den, nortaz, ati zen gazteena. Ogoita bi urte, e, il zelarik, e, graz e, idian, e, e, poliziaren eskuetan zelari, kalean, e, asko e, lekuko. Eta hausia, asida, Hortarilean, amaseian, duan den, duela somaitegun, amaseian, eta emezortzian uh, eh, eh, prokuradoreak galdekin ditu sonbait uh, eh, hilabete preso uh, bi polizieren zat, bainan uh, uh, lusatze epi batekin batizu surzi frantzesez erreiten baita. Eh? Bainan adere hori galdekin dut. Orduan, uh, amnestik hortaz ere argitaratu du prentsa bat, eta eh, orai e, beha dago eh, segida e, zoin izanen den bika suetan amnistik diona da justizia egizko, egiazkoaren beha dela familiak bezala eta impunitaterik ez zenta osaian salatzen du impunitate hori polizia, polizia uh, nola erran gizaizkubiden urraketetan hola ara, egin ditu edadik lako urraketak, ara. Hmm. Oie, bikazu horiek, ara, lehen um, gaia hori nuen, Frantzia segida. Eta bigarrena Egiptora eramaten gaitu, zeren e, ba, Tahrir e, plaza famatuko protesteta sorte bat e, pasada da? Bai, hori uste dut denek e, badakitela, eh, lehen urte buru hori, eta plazan dira berri milaka e, ikusi dituzu egendeak. Erran bezala ere ikusi ginuen filma hortaz, tarrid, e, euh, joan den astean, eta euh, Stefano Savona egilearekin ere mintzatu, eta horaino euh, pasatzen da filma uh, Atalant zinegelan, askatasuraren plaza. Ara, hola deitua da. Geo, zer dio eh, Amnistia Internacional, ahi eranen dut, horai, segidan zenta, luz, eh, laburago baita. Eh, zer dio beraz, haik eh, asko dokumento behinan, simpleki, erraiteko, bigauza. Eh, eta txiko ditut lehena, Euh, Amnestik dio armadaren euh, goiko kontseiluak, dako konsei superior de forces armé, dako euh, tantaui da horren burguzagia, e, giza eskubiden urraketa asko egin dituela, delako kontseilu horrek, eta urte batez, en, tortura, e, opinione presoak milaka, hilzeak ere, e, manifestalietan, Gero, hausitagi militarek, hausitagi militarek, eh, judiatu dituzte, hamabi bila pertsona, eh, garria da, urte batez, hori, eh, amestik dituen, xe eh, sunak. Emazteak gaizki tratatuak, giristinoak kopt eh, delakoak diskriminatuak, ara, horiek denak, eta eh, beste, mm, mm, mm, batz, kasu, batzuenan, horiek dira garantitzuenak. Hori lehen eh, gauza beraz, giza eskubideen urraketak. Kasik eh, mubarraken eh, denbora mezela dio amnestik, eh, pasatu dela urte hau. Gero, bigarren, bigarren gauza, esperantza amnestik haik idatzi du eh, testo bat, manifest por changement deitua duena, eta testo hori giza eskubideetaz da, zenta mistik, uh, dakizuen bezala, ez du uh, alde politikorik uh, hartzen bakarrik giza eskubiden errespetatzea galde giten. Beraz, euh, manifesto hori da giza eskubidetaz eta uh, Eta ama bost alderdi politikoi igorri do hori eriptan. Alderdi geienek, Erantzuna eman dute, eh? eta onartu dituzte galdera batzu, izah eskubideen errespetatzeko, baina iru baztertuz eta oso garantizua dira, hiru iru baztertua dira diskriminaketari uko egitea, emaztei eskubide berak segurtatzea, hori ere dute onartzen, eta ediotze zigorari uko egitea. Edo da, hiru uh, uh, gauza garantitxuak ez dituztela onartzen. Bihar amnistik uh, eh, kaleratuko du, uh, irantzun horiek eta zoin, uh, zoin alderdik uh, zer eranduen. Mhm. Hoi esek beraziren e, aktualidadeko kontuak eta horretaz gain aipatzen genuen bairu pertsonen aldeko deiak e, zabaldu nahi dituzula gaurkoan ere bai. Bai, eh, hain eh, izabidan laburki eman enditu eta eh, gure hilabeteko urtarileko hiru deiak dira, eta eh, hilabete guziz baditugu ula, eh, urtean zehar eh, kasuak. Eh, pertsona bat, eh, ara, askatzen alda, eh, guri esker, edo tortura gelditzen, edo olako, egiazki, egiazki, gutuna bat igorriz. Bon, hilu, uh, hilu hartuko ditut, eta um, eh, kasua presentatzeko orde, edo orkestuko korde, eh, gutuna zonbait esaldi bet bederen emanen ditut. Eh? Mhm. Lehen kasua Turkian, beraz, uh, hemen dik urbil. Halil Zavda, deitua da, gizon gaztea, Turkiara. Um, kurdiak um, um, aldean bizida. Eta bakizalea, zenta irakortu ditu, uh, ditu eh, Martin Luther King eta Gandhi eta horien obrak eta bakizale bilakatu da eta giza eskubideen defensorea. Eta noiz nahi preso emaiten aldute Turkian, zeren publiko kimintzatzen baita zerbitzu militararen eh, kontra eta obrektorean uh, sustengatzeko. Hori Turkia kolegiak debekatzen dut. Iru eme artikuluak. Eta zara, uh, igoriko dugun gutuna, ben, parte bat, edelen. Recep Erdogani. Jaun lehen ministroa. Alitzaf da, kontientzia obrektorea, preso izaiteko irishko da. Galdegiten dizut Halil Zavdak segiditzan bere mintzaldi publikoak, publikoak trabali gabe bai eta ere legea aldatzea zerbitzu zibila gauzatzeko. Eh, ara gero, gero, bada, biztan da, bukaeran, eh, eh, beste zaldi bat, baina hori da, eh, mamina. Bigarrena, haipatzen dugu bigarrena, beraz, bai, bai. estatu bat Christi Xerami, emaztea, orai, ogoita ama urte ditu, e, ama urte zituen, Mila bederatzi unta laurgoita amalauan betikotz preso eman dutelarik, beraz amase urtetan. Hori, um, abenduan e, maratoineko kasu bat zen, eta halil zafda ere Turkiara aipatu dutena. Beraz egituko ditugu urtean zea. Horai, Luisianako gobernadoreari Bobi Jindal teitu adena. Jaun gobernadorea. Kristi Xerami kondenatua izan da amasi urtetan betikotz presondegirat. Berak dionaz, ez zen obendun ez du neoril. Galdekiten dizut, barkamena Kristi Xerami denzat, eta galdekiten dizut ere legea aldatzea, hau jo bendunen judiatzeko, nazioarteko legea errespetatuz. Zeren eta, estado batuek, Somalia bezera ez dute respetatzen nazioarteko legia haurer uh, eh, buruz. Mm -hmm. Irugarina, laster beraz, eh? ara, txinan, liu xiaubo, badakizu edenek, eh? idazlea Nobel eh, bake xaria ukanduena bimilata amarrean, beraz, um, preso da, amika urte entzat preso, bakarrik bere, opinionen gatik. Zonbait eh, artikulo iratzilik eta sartu zeruit zeitu eh, testo bat eh, askatu txunen eta gisaizku den alde, demokrazia alde. Eta gutuna, uen jabao, txinako lehen ministroa di. Gauen lehen ministroa. Iusia ugo, idazle fama eta emilata marian, bakesko nobela seristatua, preso dago amika urteren zat. Estatuaren kontra jazartu dela omen. Hori dute beti zinen eh, uh, aipatzen. Estatuaren kontra jazartu. Hauziak bi ordu iraunditu. Kondenatua izan da, zei artikulu eta teksto bat, chart 08 deitua, idatzidik. Liuxia hobo eta Liuxia, ere mm, laguna, emaztea, opinione presoak dira galde egiten dizut liusia obo, laster askatzea, bere laguna liusia ez zaintzea bere etxean. Ekspresio eskubidea ere bienzat. Ara, una, eh, ilu kasu eta eh, bi eh, aintzinetik aipatu dituzenak, hainen irina edo eta ekintza batzu giza eskubideen alde. Bon, denen sustengoa behar dugu, eh, entzuleena ere. Eta informazio guztia, seguro ba, Amnistia Internazionalaren web horrian egongo dela eskuragarri, ez da? Bai, bai, bai eh, de horiek eh, hankauzitu dituzue eta badira zuzen bideak e, eh, e, zenta igortzen ditugu egiazki, e, realitatea hmm. da gutuna horiek. Nire, um, mail uh, bidea behar bada, eh? jeblezio dena loturik, eta euh, arrobaz sfr.fr Oso ongi, Germen, ba, mi esker beste behin gurekin egon izanagatik eta laizter arte. Min esker, uh, zui, antzitai ratiari eta entzulei ere. hortxe izan dugu beraz eh, Germen Lezio, Amnistia Internazionalaren eh, kolaborazio horrekin, eta gelditzen zaizkigun namar minutuetan, bagoazen, Bartzelona aldera, gure korrespontxala baitugu bertan itxoiten, bertako herri mugimenduaren berri emateko mundu hotxak entzuten narizarete, zarete, eh? antxeta, txapa eta zintzilik irratietan. Violence in esan bezala e, Bartzelonara goaz, telefonoaren bestaldean jada Andoni daukagulako, arratsaldeon Andoni? Bai, arratxaldeon, limon oso oso bajo haitzen zaitut. Oso bajo entzuten hau ba, bai. saiatuko naiz, pixkat, haber, orain moduz. Bai, haber, segundu bat, zetu telefoneko volumen egoten, segundu txo eh? Bueno, pues sortxe daukago andoni, telefonoko, telefonaren volumena igotzen ega pixkatu beto entzuten gaitun. Ba, hoxe, zer duzu, ah. zer berri Bartzelona aldetikan, e, eh, ba, mugimendu sozialei dagokionez? Ba, begira, oaintxe gaur izango da usteet kronikarik motzenena, ah, ze gabonetatikan ez zegoen dikan martxa hundiegirikan eh, hartu eta zan gauzaneko erdi geldirik edo bil. Azkeneko jabeletan genara eman martxarekin konparatuta, ba, pixkat historia baneko poliki dago eta horlako ba, ez dakit, bale aldi momentu batean gaudela esan genezak, eh? Bat kanpotikan edo, ba, ez daudelako horrelako data importanterik, ez manifestazio importante importanterik, ez da mobilizazio horrela oso importanterik, eta arduan, ba, bizkat horrelako e, e, errepentsatzeko edo, edo berpentsatzeko momentu batetan gaude esan genezake. Hombre, pentsatzen du dena den gauza batzuk e, hor e, pilpilean edo egosten behintzat egongo direla, gauza batzuk urrengo astetarako edo jabetetarako prestatzen behintzat bai, ez? Edo guzti soporak hartu dituzute Bartzelona. Ez, ez, ez, soporak berriz marka hartu dugu, baina, bueno, esan behar da orain, ba, ba, orla, maile metropolitanoan edo, ba, ez dago horlako horlako zera undirikan. Horain adibidez, eh, eta trenaiz bilera, ba, bilera baten erditikan, eta bueno, adiez, hemen, e, bueno, orain, eh, o, hemen dik ordu asko zaudet esplikatuko nizuek ez, e, ze izan da gero, ba, asko nuke, baina, bueno, pixka bat, e, adira montatzen horrelako sare bat edo, ba, sauzi hori aurre egiteko edo, eta on abidira, ba, abokatu, abokatu batzuen artean eta horlako estrategia legal eta sozial bat edo montatzen zenietan, e, e, hipotekaren ordainari aurre egin ezingo diote jendeak, baina horrendikan aurre egin direza jendeak, e, horrelako sare bat osatzen duen, zeretan beraien artean, e, sare, osea, e, eh, hipoteka pagatu ezingo duten hauetakoen artean, et, e, batak besteari alkiler kontrato bat egiten dion. Pertsonari ez, ezik eta emazteari, zeneari, e, zenarrari, edo, edo, edo zeni ez. Horrelako alkiler simboliko bat, hakin da hemen dikiru eta barru edo ezingo duela e, hipotekaren ordeinari aurre egin. Baina, hemen gertatuko litzatekin na, orgun legalki da, e, propietatea galduko lukela hipoteka e, eh, pagatu ezin baino, sare honen bitartez, e, luke eh, etxearen erabiga edo balduko, horrek ez edu. batak besteari, etxe alkilatzerakoan, gutxienez bost urteko kontratu bat egin behar denez, bost urtera nioko, ba, juridiko hori edo, nola baita edo, ba, bermatzea, ez, eta... Eta horrako estrategia bat anida bentsa montatzen, ez dakit egia zan irratizidan esan beharko nukeen, baina horna dako baten atean nago orantxe bertan. Ez ne sale la nota creo que se me pilló bueno Segura aski Bartzelonan ez gaituztela entzuten, orduan ez dut uste arazo handirik eragingo duzu ni kontatzen. Eta gara euskera zeta ez tagita asko kostatuko Baina, bueno, ez gertu bat. Eh, Izan ez bat horrelako zare bat edo sortzekoana eta arduo jendiek, bat dakinen, bat bete barru edo eh, hipoteka pagatzeko arazoa bizango dituela, ba, zare kontaktoa jartzen da eta bere etxe alkilerrean usten dio beste zare honetako beste bati. Eta horrek berari. Eta orduan bankuak berez propietatea berie jasoko luke, propietatea jasoko luke, baina ez zuzufruktoa, edo, eta horrek esan nahi du, e, alkiler rap, eta eh, alkiler hori eso simbolikoa izan daitik, edo, batekoa, edo zentimo batetakoa, edo, edo nahi duzu, bueno, gutxi hau ustez, uste, uste, uste, uste, neko estrategia interesgarria dela iruten ba, zait edo iruten zaigu bentsat nire taldean rabaleko asambleako ba, etxe bizitza komisioan edo eta orain, orain zebertan dago ba, mm, maila metropolitanoko bilera batean pixkat estrategia ostikatuko digutena eta gero guk gure auzoetan territorializatzen eta materializatzen zedatuko gerana. Baina, bueno, hemen ditkampo, ba, ez pagit, ozan du, esan nezakeeren, ere beste kolektiboak, edo ere beste gizartera gilea, telefon rotz dela, dena dela kolek, ba, espazioz aldatzen degula, edo, ez dakitak izunez, edo, ez dakizuen ala ez, baina, bueno, eh, horrako kolektibo bat ezan abil, zeietan ba, fisa kultura kritikoa edo teoria kritikoa lan zaiatzen geran. Eta honen bidez edo, eta egiten du nekintzen zen bidez, eta kafeten bidez, eta ba, zerrozen dugun biruarekin, ba, liburute, horrako liburutei neko jator bat osatzen ari gara, horrengo zimila eta piko liburu dauzkagunak, baino, gauden espazioan, dala, esanpleko, sagrada familia ondoan dagoen, ateneu popular edo esanpleko espazio okupatu batean, edo, eta esanpleko espazio okupatu barakarrenetako batean, ba, ez egoera, edo, eta oso ona liburuak edukitzeko, eta libururen almazen bat da liburutegi bat izan ordez, eta jendia ez, jendeak ez liburuak irakurtzen, eta hor lako inolako espazio hori ba, jendea da gondadin, eta, eta orduan, grafiko beste espazio batea guaz. Eta igual zo batzen daia, elduak egitera dikera eh, ze espazio okupatu bat ezikan, <laughs> e, eh, alkilatutako beste espazio bat eta lagoaz. Eta, bueno, eta pentsatu izan dugu hemen bizar, ba, egoela hobea guagiko degula edo, ba, libute diaren inguruan eta barlako ba, eskakiz, ba, aktivitateak, eta izaldiak, eta lako, ba, espazio lazkaiago eta komodoago bat edukitzeko, edo. Bueno, el duagoak izango era, baina tontakeritan ibiltzeko denbora oraindikan badugu. <laughs> Eh. Beraz, ez dago, ez dago gustiz gaizki. Badoni hemen utzi behar bai. Baina, bai, bai, bueno... Baina, eh, ez dakit egine kontatzeko. A ber, urrengo baterako etxeko lanak egiten ditu da, eta pixkar gehiago kontatzen ditu da. Hori da, eta estrategia hori desazion ingurukoa oso, oso interesgarria dirudi, beraz, ba, eh, akaso horren inguruan eh, gehiago hitz egiteko aukera izango dugu. Komentatuko ditu eta berren lai, Juan. Bale, muxu bat mundu guztiari eta eskarrik asko ditu eta Muxu handi bat zuretzate bai. Aio! Baina, aio! aio! herri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Antxetamedia.info Antxeta irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. Ba, antxetamedia.info aurkituko dituzue gaur egindako elkarrizketak baita saio osoa entzuteko eta deskargatzeko aukera duzute eta hemendikan eh, gelditzen zaigun bakarra gurtzea da denbora amaitzen zaigu hori bai horrengo astean berriz ere egongo gerazuekin guztiekin mundu hotxak saioan kooperazioa eta internazionalismoa antxeta txapa eta zintzilik irratietan mi esker gurekin negon izanagatik eta horrengo arte aio!